una niña de dos, una criatura de noche. Ella empaña tu visión con solamente mirarla. Tiene malla negra que me llama, una brujería que me atrapa. Tiene algo que hipnotiza, mamá. Me hechiza, mamá, cuando te veo caminar. Algo en tu cuerpo que no puedo explicar. Algo muy difícil que no puedo expresar. atracción que me lleva hacia ti. No sé lo que será, lo voy a descubrir. Ay, ya, cómo baila, cómo se suelta. Siento una atracción que me lleva hacia ti. No sé lo que será, lo voy a descubrir. Uh, uh, uh, uh me acelera el corazón. De la manera que tú bailas, me haces perder el control, se me sube la presión. Comienzo a sudar y hasta pierdo la respiración. Eres una tentación a los hombres, sí que tú eres una gran perdición. Bailar contigo es una adicción y tenerte a mí la familia es como una bendición. Y cuando ella baila, como se suelta atracción que me lleva hacia ti. No sé lo que será, lo voy a descubrir. Ay, ya cómo baila, cómo se suelta. Siento una atracción que me lleva hacia ti. No sé lo que será, lo voy a descubrir. Uh, uh, uh, uh Buscando la manera de que llegues a mí. Yo no sé si te diste cuenta que me gustas. A mí me tiene temblando, enfermo, loco por ti. La 3 de la mañana y yo detrás de ti. Buscando la manera de que llegues a mí. Yo no sé si te diste cuenta que me gustas. A mí me tiene temblando, enfermo, loco por ti. Y cuando ella baila, como se suelta atracción que me lleva hacia ti. No sé lo que será, lo voy a descubrir. Ay, ya, cómo baila, cómo se suelta. Siento una atracción que me lleva hacia ti. No sé lo que será, lo voy a descubrir. Oh, oh, oh,